Mirëmëngjesi. Ë shpresoj që të jeni mirë që të gjithë sot mëngjes. Po, shumë mirë. Edhe gati. Gati. E kemi nisur shumë shpejt. Ëm shumë shpejt. Unë kam nisur shumë shpejt. Po. Jo, do do të thosha, unë kam nisur rreth orës 1:30 të mëngjesit. Oh, unë kam nisur tërë natën për atë punë. Po, okay. Për vete, për mua si vonë po më duket. Thosha, Që në momentin që Po ç'ke bërë që? Po ç'të duhet ty se ç'kam bërë? Kam jetën time. Dua ta di. Dua të them që e kam nisur ditën në 1 e gjysëm. Ti e di që futem në jetën tënde. Është shumë fresk. Jo, e di çfarë, nëse do do ishte e mundur të organizoheshe, shumë gjëra mund të bëheshin fare mirë mbas orës 12 të natës po, për shkak. Po, punët e shtëpisë për shembull. Trafik ka më pak, është më fresk. Edhe dreka, kam përshtypjen, apo po, jo? Ja, gjëra të tilla. Po, po, mhm. prandaj po them, edhe një xhiro mund të dilet, një kafe mund të pihet. Mhm. Po, qen ka rruga? Është ka sigurisht. Ka, ka edhe janë këto kohë janë të organizuar. Jo, nuk nuk ngacmojnë. Qen rrugësh janë ata, nuk janë qen. E kuptoj. Mm. E mirë. E kuptove ti? Po, po. Kjo ka rëndësi. Atëherë, ëm um, sot klubi i mëngjesit si ditë e premte ju fton që mhm. muzikën ta përzgjedhim së bashku për programin tonë. Mund na shkruani në 069 20 70 222, ky është numri i telefonit për kërkesat muzikore. E normalisht pastaj do të jenë uh, Me ne lojrat, kuicet, këto dhuratat që japim si çdo ditë tjetër në Club FM në 100.4. Se data sot vajti 24. 24, po. e vërtetë. Iku dhe kjo javë. Po ikën dhe korriku. E iku dhe korriku. Iku. Edhe një javë ka ngelur. A jeni të zilepsur për ata në plazh? A jeni pak herë pas here? Se është është bëhet edhe më vështirë me vapën e me të gjitha këto pastaj të vazhdosh. Të them të drejtën kam vendosur të iki nga Facebooku pasi nuk dua të shoh më check-in në plazh, nuk dua të shoh më foto nga plazhi etj etj. Ato do i shohësh, se edhe kur të shkosh vetë në plazh, do i bësh check-in nga plazhi. Nuk e kam në stilin tim. E kështu. Nëse. Ti je mirë? Mirë, mirë. Mirë, mirë. Edhe ti, shikoj sikur Është pjekur. Diun. Është rritur do të thuash. Duket më i më i pjekur, më i rritur, më nuk e di, diçka, diçka ka sikur është burrnuar diçka. Ë, ju duket apo ju? Folni ju e çupa, mos më. Ka ikur edhe një vit, kështu që është normale. I shkon, i shkon. I shkon. Një vit ikën për gjithë, po, jo të po, gjithë pra. on ndodh që Po, Altini në këtë rast i ka ndodhur. Shikoje, ajo palë mjekër. E plot. Ka lezet olla. Nuk bën shakara. So. Super. S'është trendy, është aty. Është për të qëndruar. Nejse, um, e nuk jep bezdi mm. kur është vapë. A ndjen apo apo s'ka nevojë fare për ta ashtu? Jo, jo, nuk është. Se kam shumë tani mund të bëhet ashtu, vështirësohet jeta me Duhet kujtesë që është e gjitha. Po. Si me mace të tjera, imagjino një mace që të rri gjithë ditën këtu, e kapur poshtë poshtë gjithë ditën edhe kështu. Edhe te doja nuk rri dot. Mm. Nejse, e nisim. E nisim. Okej, okay, atëherë me muzikë tani në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ana na klub. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1567, Meri, mbretëresha e Skocisë, u largua nga froni dhe u zëvendësua nga djali i saj një vjeçar, James i gjashtë. Në vitin 1802, erdhi në jetë shkrimtari francez Alexandre Dumas. Në vitin 1847, Richard Hoe fitoi patentën për makinën e printimit. Në vitin 1911, Hiram Bingham i tretë rizbulon qytetin e humbur Machu Picchu. Në vitin 1924 u themelua Federata Botërore e Shahut në Paris. Në vitin 1965, këngëtari Bob Dylan realizoi këngën Like a Rolling Stone. Në vitin 1965, grupi The Beach Boys nxori në treg këngën me titull California Girls. Në vitin 1969, Apollo 11 së bashku me astronautët që shkuan në Hënë zbret pa probleme në Oqeanin Paqësor. Në vitin 1987, Hulda Crooks në moshën 91 vjeçare ngjitet në malin Fuji. Ajo u bë gruaja e parë më e vjetër që ngjitet në majën më të lartë të Japonisë. Në vitin 1993, 82 vjeçari Dick McDonald u martua me 81 vjeçaren Grace Sims në Kaliforni. Kjo ishte hera e dytë që ata martohen me njëri-tjetrin. Ata ishin divorcuar për 61 vite. Në vitin 1996, qyteti Tianjin në veri të Kinës vendosi një gjobë të barabartë prej 150 dollarë për çiftet të cilat jetojnë së bashku pa një certifikatë martesore. Ata e quajtën këtë taksë mëkati. Në vitin 2002, Alfred Moisiu zgjidhet president i Shqipërisë. This is Club FM 100.4. And now we get back to Blendi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Ora është tani 7:18 minuta në klubin e mëngjesit. Ne ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë të mbarë. Miq të dashur, është Koha që Eri të na frymëzojë edhe për ditën e sotme, pastaj dëgjojmë edhe se si do të jetë parashikimi i motit me Olta. Ndërkohë shprehja që un kam zgjedhur sot Blendi vjen nga Mark Twain, mm -hmm. dhe është kjo. Shokë të mirë, libra të mirë dhe një ndërgjegje të përgjumur, kjo është jeta ideale. Shokë të mirë, pra të kesh. Të kesh shokë, shokë të, të mirë, libra të mirë dhe një ndërgjegje të përgjumur. Hajde Olta, mjaft bëre si uh, si gotë çu hip hopi. Se ç'bën ca shenja me këto. Është mm. koha tani dëgjojmë edhe dëgjojmë pak edhe se si do të jetë parashikimi i motit për uh, ditën e sotme. Pra ç'parashikohet në terma të motit tjetër. Po është moti dje, kështu që Si është dhe prapë sot unë? Vazhdo. Po, për dhe. Po mirë, 27 gradë në këto momente. Mhm. Mm 34 do arrijë maksimalja. Pra i bie që të jetë pak më freskët. 34, po, pak më freskët se sa dje. Po, po mirë. Po. E do. E do pak më freskët. Nuk ka për shi, por në fakt mm. më dilte pak e shtuna si për shi, po sot nuk ka më shi. Ndryshoi mendjen. Po deri nesër do ndryshojë mendje prapë. Diku nga ora 5 mbasdite nesër, po. Faleminderit Olta. Le të shpresojmë. Le të shpresojmë. Po çfarë po shpresojmë tash, s'e mora vesh, po shpresojmë për mos të kesh. Pak shi. Ah, po njerëzit do ikin në plazh, pse të mos shpresojmë për shkakun që të Po, ai nuk është në plazh e para, e para nuk nuk zgjat tërë ditën. S'ka s'ka kuptim, është vetëm një moment. E dyta edhe në plazh duhet se duhet larë pak rëra. Po duhet larë pak rëra, po larja e rërës. Të largojnë mikrobet, po. E drejtë, po mirë. Faleminderit. Kudo do bjerë. Faleminderit Olta. Ju lutem. Nuk e di nëse e mhm. patë uh, me vëmendje atë gjënë e madhe që shpalli NASA dje. Ah, në lidhje me. Se kjo i ndryshon të gjitha, po. Planetin e ri. Po, planetin e ri mm. shumë i bukur ishte. Me aq sa na përshkruan atje. Ëh, uh, por. Do të shkojmë të jetojmë atje. Duhet të shkojmë të jetojmë atje. Po ja ja ta shkatërrojmë fare këtë planet mirë se kanë mbetur edhe një dy tre gjëra për po, të. Pastaj shkojmë dhe shkatërrojmë atë tjetër. Shkatërrojmë edhe shumë pak. Me sa duket për atje jemi nisur Olta se nuk nuk ka vend tjetër tash. Por në Kepler jemi të gjithë. Edhe një gisht i vogël ka ngelur. Po. Akoma nuk ka një emër, tamam, se ka i kanë vënë emrin e teleskopit i cili e ka fotografuar, është Kepler 452 B emri mm. që mban planeti. Por shumë i ngjashëm me me planetin Tokë edhe ky sillet rreth një ylli. Temperatura është rreth një ylli që është i ngjashëm me, si thua, me me diellin tonë. Mm -hmm. Që është në në ato parametra të yjeve e trupave qiellorë. Është 60% më i madh se planeti Tokë, por ka ujë ka temperaturë të përshtatshme dhe është rreth 1.5 miliard vjet më i madh në moshë. Mhm. Mm Kështu që ka patur si thua edhe më shumë kohë për për të pjekur. Për t'u pjekur apo për të zhvilluar jetë do të thotë. Po kështu i shkatërruar si planeti Tokë është. Siç e kemi bërë tash mos na bëj tash. Dyshoj në këtë pjesë Olta. Ti si ndonjë ambientaliste që ia po, ke kushtuar jetën në ku di unë tani? Po na shkatërroi për planetin edhe e po pra. pra. Ngela duke hedhur qese ku të mundë. Jo, jo. Shishe. Po, po, po. Jo, jo, jo. Ç'u shkatërrohet? Do hedh një gotë plastike në drejtimin tënd, kështu. Po. Si dhe s'ka gjë se këtu e lë ku jam. Nëse. Po është shumë interesant, është shumë interesant sepse është duket sikur është i banueshëm. Mm. Edhe do të ka jetë. Hmm? Mendohet. Jetë nate ka. Edhe dita. Ty ajo të intereson vetëm? Po. Gjithsesi nata është më e gjatë, edhe mm. dita është më e gjatë. Po shikoj që edhe rrotullimi që bën ky ndaj rreth yllit që ka atje. Mhm. Mm është viti për shembull është i gjatë 385 ditë. Wow. Që do të thotë është më i gjatë se këtu, por por po. i krahasueshëm. Është është i krahasueshëm në një farë mënyre domethënë me atë. Pasi nxori NASA këtë shkencëtarët filluan të shajnë NASA-n. Po. Jo, jo, të shajnë NASA-n, po të ngrenin pikëpyetjen nëse ka apo jo jetë në univers. Në jetë po- paralele, po. Në jetë paralele. Po. Tash matematikisht i bie që po. Matematikisht i bie po. Ashtu me sa është e gjitha. Ne jemi këtu një grimcë e vogël fare. Pikërisht, pra. Ti je kaq pak në në të tërën, Po kur je këtu duket sikur je vetëm ti. Kur del pastaj e shikon që është normal. Kur dalin nëpër Evropë, për shembull që kthehen prapë, thonë, prito la, se... Paska, paska gjë po, tjetër. Paska jetë, jashtë, jashtë bulevardit. E, u, ku di unë, bukur do ishte. Po mund të shkojnë njerëzit, shpresoj atje. Ka dy mënyra, tani, ose të shkosh, ta vizitosh për të parë se çfarë bëhet ose të shkosh e mos të kthehesh. Jo, më pre, jo më pre këto, po them këto mjetet e, e fotografimit i bën Se po po arrite ta fotografosh më qartë, qartë, qartë, qartë, qartë. Mm. Këto janë imazhe të bëra me me kompjuter që shikojmë ne. Po po të arrish ta fotografosh për shembull sipërfaqen e këtij planeti. Mund të shohësh për kanë bërë ndërtime pa leje, ka rrugë, autostrada, ura, kështu gjëra, është ndaj këtu. Po po gjete ndërtim pa leje dije që ka jetë. Çfarë si jetojnë ata? Po. po. E bukur do ishte sikur të kishte dhe atje Afganistan, Irak, Iran, kështu të ishte e njëjta gjë, paralele, to idhjo. Kështu. Mund të ishin 50 vjet para, 50 vjet mbrapa diçka e tillë, nuk e di. Jam kurioze të di nëse ka jetë çfarë gjuhë përdorin. Çfarë gjuhë përdorin? Po. Shqipe sigurisht. Ashtu. Po, po. Atje shqipja është mbret. Është gjuha më e përdorur nga të gjitha. E mësojnë fëmijët këtu në të gjithë botën. Mm. Po, po. Në të gjithë Keplerin. Fëmijët e gjithë Keplerit thotë po. Ka është anglishtja është kështu, janë janë 2 milion veta që flasin anglisht në një cep që andej kështu. Çdo gjë e përmbysur. Po ata po e harrojnë. Bizarre world, po. Mario mm. Biondi vjen tani me Love is a Temple në klubin e mëngjesit. Ora është 7:25 minuta, tani kanë filluar edhe këto debatet, po Zoti, ku mbetet në këtë ekuacion të ri tani me një tokë dysh etj etj etj. Dëgjojmë këtë këngën dhe e mendojmë pastaj edhe çështjen e perëndisë. Pas pak. The more that say you're not real The more I believe I feel Ora është 7:28 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot muzikën e zgjidhni ju në 069 20 7222 ose në faqen tonë në facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Ndërkohë jemi gati për anagramën e ditës së sotme. Mm -hmm. Anagrama në klubin e mëngjesit. Kjo e kuptoj baba. Tushit krim është anagrama. T U SH I T K R I M. T U SH I T K R I M. Shushit krim 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Shushit krim Shushit krim Hajde se nuk është aq e gjatë Shushit krim Nuk është aq e vështirë Të të shë u Shë i të Kërë i më Vërtet Vërtet që e thjeshtë Shushit krim, të shë u shë i të kërë i më Një kontrol i plotë mjekësor ah, nga spitali Bravo, Olta, bravo, bravo, bravo, bravo, po, bravo, po. Olta Faleminderit, faleminderit Të lumë ty Ej, sot do flasim për uh, prillin e thyer të Ismail Kadaresë mm -hmm. Në atë bisedën tonë letrare, sot me kritikun Agim Baçi Siç e mm. bëjmë çdo të premte tjetër, ai do jetë këtu rreth orës 8-20 minuta Po, ky është uh, romani i kësaj të premteje Prilli i thyer i Ismail Kadares. Gjorgu. Mhm. Mm Krimi që Gjorgu ka bër, gjithë bota e tij e brendshme, e çfarë mendon ai ndërsa pret gjithë këto gjërat. Pastaj edhe Diana e Besiani e këto personazhet e tjerë. Po do flasim me Gimin pak më vonë, një nga veprat më të rëndësishme të shkrimtarit të rëndësishëm shqiptar Ismail Kadares. Kështu që jemi dopio me dopio rëndësi sot në mëngjes. Po shija që kryeministri është është përzier me njerëzit në Facebook ka bërë debate. Po pse? Po nuk e di, mediat po lexoja. Ëh. Mm. Uh, mbi ka qenë një status që ka vendosur uh, kryeministri Edi Rama në lidhje me tarifat e studimit në universitetet publike Dhe ai ka shkruajtur në status një pyetje për gënjeshtarët, thot. Kryeministri. Sot u vendosën plus 2021 kuota pranimi në universitete dhe tarifat e studimit s'rriten as një qindarkë. Pse gënjeni? Shkruan Rama në status, ë uh, raporton media. Mm -hmm. Pasaj për rreth 2 orë, Rama thonë ë mediat e ka ndjekur personalisht se çfarë komente shkruanin ndjekësit e tij në rrjetet sociale dhe u është përgjigjur disa prej tyre. Domethënë ka filluar me komente dhe mm. reply etj këto. këto. Gjërat, kështu që ka pasur rastin sa njerëz që të bëjnë uh, debat me kryeministrin. Shkruan dikush për shembull. Kam vajzën me mesatare 9.4 dhe jam pa punë, edhe unë edhe gruaja. Për 1000 euro që thon këta të PD-s, do e lejsha pa shkollë. I shkruan ai Ramës. Oh. Po është një zoti Ukcenaj. Në rastin tuaj i thot kryeministri, nëse është siç e tregoni ju, vajza nuk do të paguajë as një qindarkë, dhe shpenzimet e shkollimit të saj do t'i paguajë shteti. Mhm. Mm Kështu që iu zgjidh zoti Ukcenaj. Sa mirë që i qëlloi, kam përshtypjen në atje domosdoshmë. E ka bërë atë mm. po. Tani ideja është që kur ke mesataren lart pra shteti paguan për ty. Mhm. të tërën këtë. Okej? Okay? Okej. Okay. Okay. Atëherë. Shkojmë uh, në një pyetje nga aktualiteti dhe pastaj tek muzika? Dakord. Po. Meqë ra fjala muzikën e zgjidhni ju 069 20 70 222 ti s'ke kërkuar asgjë Jeri. Do e mendoj. Po. Atëherë. Un dua si përgjigje të saktë, të shpejtë, të bukur dhe sigurisht të pakontestueshme, se kjo është uh, mbi fakte jo opinione, mm -hmm. rezultatin e ndeshjes së luajtur nga Kukësi dje. Sa doli? Sa doli? 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Parov Stelar do të vijë me Booty Swing, ora është 7:34 minuta. Jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Nuk e ç'thua, duket E ka emrin Sadia Sellers, jeton në Irlandën e Veriut, është 79 vjeç. Gjyshe më gjyshe. Asnjëherë në jetën e saj nuk e kishte provuar 79. Okej, 80. 80. 80. E rrumba varet, varet si e rrumbullakos Altin, e për lart apo për poshtë, domethënë. Po e rrumbulla. Është më afër 80-s, kështu që. Po. Por, çfarë ka ndodhur është që ditën e djeshme ajo është larguar nga shtëpia e saj pa lajmëruar askënd, oh. as pesë fëmijët dhe 11 nipërit dhe, dhe mbesat. Me siguri ka bërë merak si ti po se. Jo, por ka marrë me vete mbesën e saj të vogël me emrin Samantha sa më dhe ka shkuar të bëj një tatuazh. E kishte fiksimin e saj në jetë, mm. dhe tha nuk e kisha provuar asnjëherë. 80 vjet priti. nga po, tatuazhet. Po po themi rreth 50 vjet, se ka pritur dhe më në fund ja bëri bam. Ja ngulën më në fund edhe gjyshes këtë gjilpërën. Ka bërë një uh, zemër të vogël tek krahu i saj. Po pra, e shikoj atë super. Është për për fiksim. Shumë super e ka. Sexy. Por që gjithë familjarët janë. Mos kishte ndonjë njollë të mëlçisë, do do do dukej më mirë. Ë, uh, kur e pash, unë mendova se do kishte bërë diçka më të madhe. Edhe për të mbuluar ato njollat, por jo. Nuk ka rrezikuar. O Zot, i madh, njeri 70 vjeç. Mm. Po e provon që e provon një herë të parë. Diçka shumë, ai sa ajo zonë të zbulohet shumë se s'ia po. lejon edhe mosha. Po, po e drejtë. Domethënë, vazhdon akoma të ketë Ka këto gocat e reja këto i fusin kështu domethënë, Phoenix komplet ose bëjnë në një në një gjë të madhe. Gjithë kurrizin. Po pra vërtet, po shiko, thonë Blendi që kur bën tatuazhin e parë, fillon dhe bën edhe të tjerë. Nuk e di, unë s'e kam bërë akoma. Unë jam nga ana e tatuazheve jam i paprekur. Po. Edhe ti. Jam edhe unë, edhe Olta, edhe Altini. Mm. Edhe unë. Po. Lori ka tatu në fakt, nuk i tregon. Ke ti Lori, apo i ka me djegje ato, i ka nga të burgut ato, i bën me djegje. Nga cigaret aty. Ja, jo, jo, janë shumë janë. Ka ato lotët këtu te syri. Ke vërzi. Kur ishte që i përkiste bandës Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. Si ju ka katandisur vapa? Të shushit. Me vërtet. Është krim. Shushit krim. 069 20 70 222. Vijon uh, vijon Klubi i Mëngjesit. Vijon Klubi i Mëngjesit, jo po shikoj këto. Ë uh, para para një jave u mor uh, u mor një vendim në lidhje me uh, ato Edhe njohin të gjithë ata. Ka një 8-9 vjet ai se ne ishim po. ishim ne të rinj atëherë valla. Mhm, mhm, mhm. E kupton edhe çdo mëngjes domethënë duhet të hahesh me këtë, se ai ka i ka bllokuar rreth nuk e di se sa janë 525 526 vende që i bllokon këtu domethënë. Imagjino se sa çfarë magazine arkash boshe ka ai atje. Se çfarë pune i duhet domethënë se E pra mendon kollaj ky. Arrin ky në orën 6:30 atje dhe kujton se dita aty ka filluar në 6:30 që kanë qenë katër. Që që merret me ato. Ku i sistemon. Ai ka i ka sistemuar ato dhe. Sistemon vetë ato. Po, po këto janë misteret. E nuk tregohen misteret e zanatit Olta. Ai arka t'i nxjerr kështu. Nga goja. Nga goja. Po janë nga të palosur. Shumë si magjistar. Dhe tjetër. Dhe Altini tash që zihet me të për një vend. Çdo ditë. Çdo ditë, po. Po. Çdo ditë. Era një herë un jam jam mora. Sa duan ti Altin. Ishte një tjetër, ai ishte një tjetër se se me këtë kisha frikë. E u domethënë se se jo të gërvishtin në një makinë, në një gjë kështu. Domethënë ndonjë pasqyrë. Përfundova pastaj që e, e shita makinën, do thuash se shpëtova nga këto, por jo, mirë e ke bërë. Por uh, por po që janë të poshtër janë. Jo, ishte njëri që ishte ishte dukej që ishte ai s'i bënte dot gjë domethënë. Që ishte Riosh. Po. Dhe ka nga ata që s'ta mbushin. Jo, fillova ia hodha arka dy. Hodha arka ditën e parë, hodha arka ditën e dytë, pastaj e hiqte vetë ai arkën aty. Vija un tak e hiqte arkën edhe dhe rrinte kështu. Po s'i bën asgjë. Kur shkoja un që ndonjëherë thashë t'i jap një lek se gjynah. Mm. Edhe kisha kështu si merak, thosha pastaj mos më mësohet, vjen përditë pastaj ma bën kokën kështu. Se ata qenë kështu që kërkojnë lek. Edhe edhe po nuk afrohej. Domethënë ai s'vinte, se kishte frikë. Po kishte frikë se të mos si më duket vetë ai. Do gënjeje që kur të vinte ai pau. Të zaj të vjen mirë. Jo, jo, vazhdo thashë. Faleminderit, nuk i marr lekët tuaj. Ama. Kështu që nuk e di çfarë të them me punën e arkave. Mbaj. Mbaj një arkë ti me vete valla. E kam vendosur të unë po. Do ta do marrja 4-5 arka. Ja. Çu, po. Është një rrogë mirë. Javën e parë të pushimeve Ajo që sapo dëgjuat mbani vesh kur të transmetohet midis orës 7 dhe 10, do të keni një shans për të fituar 2 uh, bileta për në, më fal, apo s'e kemi caktuar se çfarë do jetë dhurata, se mos flas para kohe unë, ta nuk e kemi caktuar. Të shkaktoj kështu gjëra panik, konflikte ose mm. e kupton gjëra të kota, domethënë nuk pse të bëjmë po unë shkaktoj fare. Po s'ka gjë për jo. caktoje. Atëherë dy bileta për në Cineplexx. Filmat meqë ra fjala. Wow. Janë. Ë, uh, filmat janë uh, janë dy. Është Qytete Letre, njëri nga filmat dhe Pixels është uh, filmi tjetër. Pra Paper Cities mm -hmm. edhe apo Paper Towns. Paper Towns, më duket se është ai. Dhe, uh, dhe Pixels, Pixelat. Që janë dy filma fantastik, janë premierë, sonte, Sot. në Cineplexx, mm -hmm. neve do t'i çojmë atje. T'i shikoni, e të kënaqeni. Kishim parë ndonjë trailer s'do ishte keq. Po si jo ma? Po të kesh kohë. Na vuan kjo se s'shikon trailera Kë do të shikosh trailer uh, Pixels? Se Paper Town në të në të rritën Paper Town Ajo e të rojqe Duket uh, gjë interesant Nga titulli Ah, Paper Towns është libri Qytete letre që ne kemi dhënë këtu në klubin e mm, mëngjesit. Po. Po s'i ka pasur historitë me kujtet historitë dashurie me adoleshentësh. Librin e Kadaresë Qyteti pa reklama diçka e tillë. Mm, Qyteti pa reklama, po. Ja ku është Që në këto filmat të... është ky more, zotri, ky... Simbas librit, pra. Po pra. Mm. Po pra. është libri, duket, që kemi dhuruar ne, po i... Autori është i njëjti, po, i fajsteje, që janë në këto filmat, po. Nëse, është është për adoleshentit, kështu që është tamam për ty. Shko shikoje, është film. Po, sot nga ora 8 domethënë. Nga këto filmat e, e gjimnazeve domethënë, këtë ke. Ose mund të zgjidhje, po unë mendova të thosha aty për pikselat, por Po mirë, unë do shoh këtë, shikojmë tani kush është më i po, një. Ky po, Pixels është është gigant fare. Se është me këtë lojën që del jashtë kontrollit, me lojën elektronike. Edhe ky është, edhe ky është një film ku do të çojmë po. Sonde Dark. Po. Miq të dashur kemi dy filma për Cineplexx, Pixels dhe Paper Towns. Në 82-shin NASA dërgoi një kapsulë në hapësirë me shpresë se do të takonte forma të tjera jete. Atje ishin përfshirë edhe ca mostra të kulturës dhe jetës sonë. Mes të cilave edhe këto lojërat elektronike të asaj kohe, të viteve mm -hmm. 80. Ideja ishte që të bëhej thjesht të jepej një mesazh, por u keqkuptua. Some alien life force has sent real life video games to attack us. Çuçi Këta fillon hanë çdo gjë. Është kjo aksion, është tamam nga këto filmat e verës, domethënë një blockbuster për uh, për kohën e verës. Pixels. Ishte Godzilla përpara që shkatërronte mm. New Yorkun, tash e shkatërron uh, Pac-Man-i. Po është Adam Sandler në film, kështu që mund ta Është ka brenda komedi. Po, është po patjetër. Komedi aksion, kjo është ideja. Nëse, edhe ata që habiten që Tani kë do zgjedhësh, kë do shikosh nga këta dy. Jo, jam për të parin. Je për të parin? Jo, jam për të parin. Për filmin romantik, mirë, okay, dakor. Altini me romantikun, miq të dashur. Ti Jeri? Unë për këtë. Keni zgjidhje, zgjedhje? Ah, për këtë. Pixel. Okay, mirë. A uh, kush ka fituar? Mund ta ndërroj vetëm. Do, okay. Kë doni tash? Ha, kë kë do shikosh? Okej, po ikim me Jerin ti. Ikim me Jerin, shikoj Jerin. Mirë, faleminderit. Jeri, përfundoni me këtë pra, është Adam Sandler edhe Edhe zonja libri, ky filmi me me lojërat elektronike, mm. aksion Pixels quhet. Ëm, um, atëherë, po. Olta, kush ka fituar? Në lojën tonë kishim një lojë sot në mëngjes, miq të dashur dhe loja është është nga aktualiteti. Pyetja ishte sa doli Kukësi dje. 2 me 4. 2 me 4. Fiton kush? Sa bravo, Fiton bravo. Elisa dy bileta për në Cineplex. Si e kishte emrin? Elisa. Elisa. Elisa, bravo, bravo. Elisa. Kuksi fiton në Podgoricë 2 me 4, kualifikohet. Kështu që gjëra të mira. Dua që të dëgjoni një tingull misterioz para se të largohemi. Është uh, muzikë nga One Republic, ajo që po vjen. Megjithatë, dëgjojmë pak, uh, dëgjoj pak këtë tingull dhe mm. pyetja është çfarë po na dëgjojnë veshët. Tara tiri ti ti tiri tiri di di Okej, okay. 8 e 9 minuta, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit është e premte miq të dashur muzikën e zgjidhni ju mund të kërkoni Këngët që doni të dëgjoni sot në 069 20 70 222 069 20 70 222 Blendi Eri Altini Olta dhe Lori janë këtu me juve Hello. Për uh, të përcjellë një tjetër mëngjes uh, pushimesh Ka njerëz që largohen tani nga Tirana Për, uh, për ta zgjatur pak diku tjetër Edhe mm -hmm. për të shpëtuar nga ky uh, Po e quajmë zagushi. Nga kjo zagushi, nga kjo Altini një herë e quan vdekje kur është kur është kaq vapë, po që ka qenë një javë. Ndoshta më e nxehta deri më tani ka qenë kjo javë që po mhm. mbyllim sot. E kur vjen fundjava pastaj sikur për disa ata që kanë mundësi për t'u larguar nga nga qyteti, ë sikur freskohet pak me atë erën që fryn nga Po të jesh pranë ujit, komplet ndryshon. Lezeçëm, po. Ndryshon, mund të jetë 40, po je pranë ujit edhe e shfrytëzon atë. Herë pas here freskohesh e të gjitha këto gjërat e tjera. Kështu që Olta e kishte vendosur, po më thoshte pak më parë që do ikë, se ku do ikë nuk e di, por po, ja. që e ka vendosur që do ikë. Do ikë. Ik po, diku. Do ikë diku. Ik diku. Shko, eksploro, gjej po, diçka, bëj diçka. Gjej një tokë të re. Po, po, Olta, sepse Do gjej pak ujë. Po të rish, po të rish këtu, e di çfarë mund të ndodhë për shembull ta kalosh edhe këtë fundjavë, do të dëgjosh zhurma si ky tingulli që kemi neve sot tek po, misteret. Oh. Mm. 069 20 70 222 Çfarë po dëgjojmë këtu? është pyetja për ju Miq të dashur në klubin e mëngjesit Ndërkohë, kemi fitues të anagramës Shkurtimisht, le ta japim tani. Shkurtimisht është në fakt anagrama. Shkurtimisht ka thënë edhe Edisoni. Bravo. 845 i mbaron numri. Shushit krim është shkurtimisht. Shkurtimisht. Një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan për Edisonin. Bravo i qoftë Edisonit. I lumtë, kontrolli i plotë mjekësor u fitua. Kemi tani edhe zërin e përgjuar për sot. Altini ka përgjuar dikë. Me Mjedise rrethanore, shpresoj. E dëgjojmë. E dëgjojmë. Nëse nuk e shikon si një ndihmesë, si një kënaqësi personale, si një uh, kom komunikim, si një kolektivitet, mbylle Instagramin dhe je i lirë dhe nuk të ndjek asnjeri. Sa mirë e ka thënë. Po mirë e ka thënë. Kush e ka thënë? Ah, nuk e kam idenë. Duket si një vajzë, po. Ne jeri duhet të jemi a e ka thën mirë apo jo? Është vajzë? Po vajzë. Është një vajzë. Mirë, tani do të zonjë mund të themi. Ose okay, është dakord. Mirë, po ne edhe po, edhe zonja femër. Edhe zonja mbi 70 vjeç e quajmë vajza, po e dëgjojmë edhe një herë. Kujdes. Kujdes. Nëse nuk e shikon si një ndihmesë, si një kënaqësi personale, si një komunikim, si një kolektivitet, mbylle Instagramin dhe je i lirë dhe nuk të ndjek asnjeri. Ëhë. Aman se këtë frikë kemi në fakt, mos na ndjekin. Dhe je i lirë dhe nuk të ndjek asnjeri. Ok, pra kush e ka thënë? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Mbylle Instagramin, mbylle. Nuk kam hiç. Mbylle, po ti duhet ta hapësh ta mbyllësh një herë. Është më mirë pa e hap fare, po e do mbyllësh pa, po. S'mund ta mbyllësh pa e hapur. Apo jo, ha? Si un jam, un jam për hape për vete. Edhe un. Hape Instagramin është është fjala e ditës. Hape Instagramin hape. E, po po i thosha në në Amerikë pra, një tjetër uh, një tjetër ngjarje e rëndë nga këto të njerëzve që qëllojnë në kinema. Mm -hmm. Po. Kjo ka ndodhur në Louisiana, në një kinema atje në Louisiana është qëlluar, tre vet kanë vdekur, shtatë janë plagosur. Ka qenë gjatë një filmi, po njëri ndër të vrarët është vetë ai që ka vrarë të tjerë, ka vrarë dy vet. Është një burrë rreth 58 vjeç, a diçka e tillë, që pastaj ia ka kthyer pistoletën vetes së tij. Është është rasti i dytë sepse këtë javë që kaloi u vendos vendosi juria edhe në lidhje me me atë robin që qëlloi në Aurora mm. në Colorado para mm -hmm. ca mhm. vjetësh gjatë uh, hapjes së filmit të uh, Batmanit. Ai u dënua, tani pritet të uh, shikohet se çfarë do të ndodhi me të, nëse do të marri dënimin me vdekje apo apo një dënim me burgim të përjetshëm. Por kjo ka ndodhur në Lafayette në Louisiana, në një tjetër kinema. Ky zotria pa thënë asgjë, me sa po kuptohet, është ngritur në një moment gjatë filmit, ka pasur një pistoletë Mm -hmm. Nuk ka qëlluar me me armë automatike apo apo pushkë të ndonjë lloji, por me pistoletë ka qëlluar dy vet, i ka vrarë, ka qëlluar 7 të tjerë, të cilët uh, kanë mbetur të plagosur dhe pastaj ia ka kthyer pistoletën vetes dhe ka vrarë dhe veten. Gjatë filmit. Gjatë filmit që po shfaqet. Ja, probleme të rënda mendore. Kjo është histori e po. Histori horrori këto, se kur shkon në kinema, e kupton, është shkon njeriu për për një relax, për një kjo ka qenë të enjten mbrëma. Pra, parmbrëmjen e djeshme ka ndodhur. Mm. Është e, e fundit fare, rreth orës uh, 18-a, diçka e tillë në në mbasdite, pra. Uh, Grand Movie Theater quhet uh, quhet kjo. um, në Louisiana, në Lafayette dhe tjetër histori me njerëz që pa arsye vijnë edhe qëllojnë edhe vrasin të pafajshëm të panjohur. Njerëz të panjohur. Kjo është horrori i gjithë kësaj. Po. Se kësaj nuk i mbrohesh dot, domethënë nuk është se ke sherr me njeri, konflikt, pa. Po. gjak, kanun, a ku di unë se çfarë jo, je në punën tënde, je duke ngrënë akullore, je duke parë një film, po. vjen ai pastaj fillon edhe qëllon edhe të lë shakull atje dhe pa kuptim fare. Domethënë as ti s'e kupton e çfarë e gjitha mbyllet kështu. Po e frikshme. Prap në Amerikë kjo me punën e kinemave. Këtyre të çmendurve. Në këtë javë kur u dënua ai tjetri. Kështu që uh, ngushëllime. Po e, e tmerrshme, me të vërtet. Mm. Tani, uh, ne do të ndërpresim programin për një spot të shkurtër publicitar, menjëherë do të kthehemi pastaj. Mirë, uh, ça ka kemi probleme, kemi shkëputur atë mikrofonin atje. Ëm, um, uh, mirë, atë mund ta ndajmë bashkë. Po, dalim uh, ditë për do të vijë sot uh, uh, shumë mirë sepse në... do të jesh uh, do të jesh më pranë njëri, nuk e di nëse po, duron po, dot, po, po okay. Mirë. Më më ofro praninë. Atëherë, uh, miq, sot do të flasim për uh, Prillin e thyer, romani i Ismail Kadaresë, Prilli i thyer, uh, vjen sot në klubin e mëngjesit. Kemi e kemi përmendur uh, kur kemi folur për uh, shkrimtarin e madh shqiptar në në raste të tjera. Kjo është një nga nga veprat e rëndësishme të të Kadaresë, por e bazuar mbi uh, historitë e kanunit në Rrafshnaltën e Dukagjinit është është kjo histori pra që nis me një pritë është Gjorg Berisha, një djalë 26 vjeçar, vëllanë e cilit e kanë vrarë e kanë vrarë familja e Kryeqyqve dhe tani ky duhet të marri hak. Duhet të marrë hak për vëllanë e tij, pret hasmin, hasmi vjen dhe Gjorgu mbasi e thërret me emër siç e do kanuni, shtin mbi të dhe e vret. Dhe këtu nis prilli i thyer. Është mesi i marsit dhe quhet prilli i thyer sepse ai ka ka 30 ditë kohë me besën e madhe deri në mes të prillit. U futëm pak. U fute dhe dhe fute historinë kështu me me atë trillin që ë uh, unë mendoj që është nga ato vepra që ë uh, Kadare është mbështetur te te te, te raporti i vdekjes. Miti dhe vdekja ka qenë një raport shumë i rëndësishëm për mm -hmm. Kadarenë. Ka lozur në një shtrat dhe i ka dhënë mundësinë sepse Vdekja duke qenë e përhershme, të jep mundësinë të flasësh për gjërat që të zgjasin shumë. Do të thonë që kanë kohë, që japin kohë. Dhe nëse më lejon, domethënë kemi të bëjmë besoj se shumë shumë nga ato dëgjuesit Prillin e thyer e kanë lexuar, e kanë dëgjuar, e kanë mm. parë, e njohin si fabulë, domethënë dhe unë mendoj që është një vepër që ngre një nga ato pyetjet themelore cila është jeta që vlen të jetohet? Cila është jeta që vlen të jetohet? Mm -hmm. Se është një pyetje e përbotshme, domethënë, cila ka kuptim? Dhe kush ia kthen përgjigjen? Diana me Gjorgun. Si? Nëse më lejon ta ta ta, ashtu, kemi kemi uh, Gjorgun, Gjorg Berishën. Gjorg Berishën, i cili vjen në momentin kur hyn në lojë, vjen pas 44 vrasjesh në fisin e tij. Dhe në krahun tjetër është Besiani me Dianën, Diana që udhëton drejt Kullës për të njohur kanunin. Çfarë ndodh me këto dy personazhe, domethënë, si ç'është ky ndryshim shumë i madh. Ëh. Mm Gjorgu dhe Diana vijnë përballë si dy personazhe që të rëndësishme që japin një ndryshim total gjithë veprës. Ë të dy janë të drejtuar drejt një kulle që nuk është shtet, por është më shumë se shtet. Që nuk ka princ, po ka më shumë se princ. Ë, që nuk është në gjak, po ka drejtë të gjykojë gjak. Pra diçka shumë e madhe si e ndërmjetme. E mbivendosur. Ça ndodh? Ndërmjet këtyre. Edhe Gjorgu, kur shkon të paguajë atje te te të paguajë gjakun. Të gjakun. Edhe Besiani me Dianën drejt udhëtimit këshillohen kujdes te varri i krushqve. Mhm. Mm për të shkuar te princi, mm -hmm. do të marrësh varrin e krushqve. Po. Çfarë është varri i krushqve? Varri i krushqve, dasmë dhe mort. Mhm. Dy kufijtë logjikë të jetës. Vjen, domethënë kulla është përtej. Pra dy kufijtë logjikë, varri dhe domethënë dasmë dhe mort. Gëzimi dhe hidhërimi, po. Në qartë, jeta. Përballë kullës, kush është? Është Binak Alia. Binak Alia është ai që pajton gjaqet. Po. Një princ i vogël që është gjithkund dhe askund. Ndihmës të tij janë mjeku dhe gjeometri. Mhm. Metri i tokës dhe metri i shëndetit. Dy kufijtë praktikë të jetës. Pra, në një krah kemi dy kufijtë logjikë, në krahun tjetër kemi dy kufijtë praktikë. Të gjithë personazhet edhe vendet edhe vendodhjet e gjitha domethënë. Nuk ka rastësi këtë rreth. Janë studiuar imtësisht për këtë. Po më shumë se kurrë në këtë vend. Nëse flasim për Ismail Kadarenë, jo, nuk nuk ka rastësi. Mm. Po është është gjë e rrallë, të gjesh rastësi tek tek qoftë emrat, qoftë vendet, mm, domethënë është nga ato që i studion me imtësi këto mm. këto detaje dhe. Dhe kjo e bën të veçantë nga nga nga shumë shkrimtarë të Kjo një në Shqipëri po se po, domethënë që nuk bëhet fjalë, nuk njoh një të dytë që të, të shkojë me kaq vëmendje këtyre detajeve. Ajo që më pëlqen shumë tek ky libër është është që edhe që tregon mjeshtërinë e Kadaresë, është është fakti që nuk po na tregon thjesht historinë, po është bota e brendshme e Gjorgut. Domethënë, ky është një djalë i cili i cili dhe e tregon Ja ta tash, ta tash shpjegoj, po, po, domethënë me po. këtë ta ta mbaroj me këtë gjë. Jan met, metri, metri tokës dhe metri shëndet. Mm -hmm. Por çka ka ndodhur? Kto e kanë humbur kuptimin e parë, për shkakun, sepse qoftë gjeometri, qoftë mjeku, nuk janë aty për të për të dhënë jetë gjeometri i tokës dhe ai i shëndetit. Ky mat plagët për të mat për të vënë çmim për gjakun. Ëh. Mhm. Mjeku. Po. Pra ka humbur kuptimin e jetës, është për vdekjen. Ky tjetri pastaj mat sinoret. Gjeometri prapë mat po. sinoret po prapë për çështjen e gjakut. Pra, kanë humbur kuptimin fillestar të asaj të jetës mhm. dhe janë me kthyr nga vdekja. Dhe çfarë ndodh? Po nuk është një mjek që shëron, është një mjek që që vendos gjobat. Çfarë ndodh? Në këtë situatë, në këtë në këtë purgator domethënë që ku ku Binak Alia dhe kanuni dhe kulla janë dy skaje të mhm. të ndryshme që e kanë mhm. kaluar kuptimin e e natyrshëm të gjërave ë ngrihet një pyetje ajo pyetje që thash cila është jeta që vlen të jetohet dhe përgjigjen e kthen Diana me Gjorgun si me një vështrim ça çfarë ndodh momentin që shihet Diana me Gjorgun te xhami i karrocës po ndodhin tre ndryshime themelore Gjorgu, i cili deri njëzet e katër vjeç nuk ka asnjë shenjë në jetën e tij të mëparshme, bën tre ndryshime kolosale. I kërkon të jatit të dalë të shikojë bjeshkët. Zemërohet me bashkëfshatarët e tij se po marrin nëpër gojë një zonjë, mm -hmm. pra gjykon. E para shikon, e dyta gjykon, dhe e treta kur e vrasin, nuk e ka mendin fare te vrasësi. po ëndërron që të ndalojë karroca dhe të bëjë një copë rrugë me Dianën. Mm, mm. Pra, ai që nuk kishte asnjë shenjë deri në atë moment në jetën e tij, bën tre veprime. Shikon, gjykon, ëndërron. Mm. Janë tre veprime për të dhënë kuptim njeriu. Kështu që kjo është përgjigja e cila është jeta që duhet jetohet. Po, duke në krahun tjetër Diana, nga Tirana në Orosh, është shoqëruese e Besianit. Çfarë ndodh kur shef Ajo ajo ajo dëgjon me shumë adhurim Besianin që flet për kanunin, për vdekjen, për atë kullën atje, domethënë dhe çfarë ndodh? Në momentin që shikon Besianin, Gjorgun, Gjorgun ndodh ndryshimi i madh. Hm? Fillon mendon, ëndërron, dashuron dhe guxon dhe e vepron atë sepse zbret nga karroca dhe futet te kulla ku ku mendon se është mm -hmm. është futur Gjorgu. Pra, nga një dëgjuese bëhet një jetuse dhe dhe vepruese. Me rol aktiv. Pra po. ndryshon të gjithën, domethënë madje kur kthehen për në Tiranë, ë pastaj Besiani shoqërues i Dianës. Mm -hmm. E kundërta e asaj mm -hmm. që mhm. ndodh atje. Mm -hmm. Tani ku është mjeshtria, domethënë ndodh rrallë të paktën në në, në letërsi që brenda një fjalie të ndryshosh dy botë. Në momentin kur ë Diana shef Gjorgun, i thot thot sa i zbehtë. Besiani dëgjoi sikur tha sa i bukur. Mhm. Dhe këtu fillon gjithë ndryshimi. Mhm. Pra, një fjali sa i zbehtë dhe dëgjimi sa i bukur. Pra, mhm. fillon në kokën tonë ndryshimi. Ne fillojmë dëgjojmë ndryshe. Ne fillojmë gjykojmë në një raport krejt tjetër fjalën. Vjen edhe na tingëllon dhe krijon një botë krejt tjetër. Këtu ndryshon ajo. Por ça ndodhi pra. Domethën, në qoftë se pyetëm në fillim cila është jeta që vlen të jetohet, këtë ia kthen përgjigjen Diana me Gjorgun, me një vështrim. Ndryshimi i këtyre kolosal jep idenë që e vetmja jetë që vlen të jetohet është jeta me kuptim. Sado e gjatë të jetë ajo. Mm. Se kush na garanton ne që që Gjorgu nuk vdes nga gripi dhe Diana mund të bien në greminë me karrocë, domethënë kush ne nuk themi dot sa do jetonin këto, domethënë sa do jetonte Gjorgu, sa do jetonte Diana. Rëndësi ka që në atë muaj që ku ku shkuam për të njoh vdekjen, ku flitet vetëm për vdekjen, ku Gjorgu ishte vetëm një i vdekur me leje, domethënë me leje njëmujore, me atë lejen e vogël midis dy po, botëve. Po. Ai i dha kuptim dhe jetoi më shumë se njëzet e katër vite që kishte jetuar më parë. Domethënë, gjithë kuptimi që bëri këtë muaj ishte më e madhe se gjithë jeta e tij. Kështu që e cila jetë, cila jetë vlen të jetohet vetëm jeta me kuptim. Siç thotë Hana Arendt te libri Gjendja njerëzore që të tjerët që nuk i japin kuptim jetës janë thjesht që ecin me dy këmbë, por nuk kanë nuk kanë raport. Pra në këtë lloj pike unë mendoj që Prilli i thyer ka Ka pikërisht këtë lloj pyetje shumë të rëndësishme të të të, të një raporti dhe është si letërsi, po them se stilistik me atë me atë stilin e vet as as edhe edhe, domethënë arrin të ngrejë një një një një fushë shumë shumë të mirë magnetike për të tërhequr që të të shkosh drejt këtyre pyetjeve. Shumë e fuqishme, po. Po. Ja, uh, këtë këtë po thosha që është aty dallohet dhe mjeshtëria, domethënë që ne nuk është nuk është thjesht libri që tregon një histori që vajti atje zbriti këtu etj etj etj por është është bota e brendshme pra janë mendimet janë çfarë ai po bluan me vete mënyra se si ai e përjeton gjithën këtë se është një djalë për shembull që se sigurisht që Kadare merret edhe me kanunin se kjo e gjitha uh, sillet rreth rreth edhe fenomenit atje edhe edhe ka edhe vlerësimin e Kadaresë brenda por ajo që do të thosha është kjo ka qenë pika më e diskutueshme madje mm. nëse shiko nëse do bëjmë një koncept artistik Ne nuk e gjykojmë dot autorin pse vrau personazhin, pse ndryshoi këtë, domethënë. Edhe gjykimet për për raportin e kanunit kanë qenë jashtëletrare. Mm -hmm. Ne po flasim thjesht për një libër letërsie, mm -hmm. i cili domethënë normalisht që mban përgjegjësi sepse uh, morali i artit është njohja. Nëse nuk ka raportin me njohjen, me njohjen e gjërave, me njohjen e realitetit, me njohjen e njeriut. Po cili mendon se është qëndrimi që ka uh, ndaj ndaj kanunit, ndaj gjakut? Ka aty, domethënë, ka poezi në në, në raportin. Mund, mund të ketë nuk jam ndonjë mjeshtër i kanunit për të thënë që se ku ka devijuar, i kam ndjekur këto debate, domethënë, por nuk është se ë kam dashur të qëndroj ke raporti letrar, domethënë, dhe ky lloj debati tjetër mund mund të ketë pikat e veta shumë të mm. rëndësishme sepse Kjo është fuqia e artit që zgjon pikërisht po, gjëra. Është një libër, është një libër. Gjëra jashtëletrare. Po themi kjo... një libër i angazhuar, nuk është një libër kështu. S'ka letërsi të paangazhuar. Po, po ky është vetëm në një mënyrë tjetër, domethënë ka letërsi të angazhuar, domethënë të paangazhuar nuk ka, nuk nuk funksionon. Do të them, një gjë për shembull që ishte interesante atje, edhe në një farë kuptimi tregon edhe absurdin e gjithë gjës. Ky ishte djalë 26 vjeç. Vllai e, vllai kishte, vllai kishte ishte vrarë. Uh, kështu që ky është djali i vetëm dhe i fundit që ka familja. Po tundet këmisha atje me njollat e gjakut. Po, dhe ata besojnë që në qoftë se zverdhet uh, gjaku, atëherë i vdekuri po kërkon që të merret haku. Dhe dhe Kadareja thotë që gjaku zverdhet në këmishë se jo ka të bëj copa, ka të bëj tekstili, pa po ku e ke varur, po sa e vjetër ka qenë etj etj, por për ata s'kishte rëndësi e gjitha kjo. Qoftë se zverdhet ajo interpretohej si kërkesë. Është metaforë, normalisht po. me dash me tund këtë këtë këtë dera dhe me po. zverdh dhe zverdh po ishte katror. Po zverdh. Por dhe dhe babai që i kishte thënë atij që nuk ke për të bërë asgjë në jetën tënde pa marrë hak. Kështu që ky ky nuk mund të bëjë asgjë sepse ka vetëm një prioritet, të marrë hakun deri në këtë moshë që është dhe në momentin që ky merr hakun, jeta e tij praktikisht mbaron. Sepse pastaj është ky ai që do të presi vdekjen nga nga ana tjetër, domethënë ta po- lësh bosh edhe pastaj vësh Ne habitemi që dhe sot e kësaj dite ka jetë të tilla që ne e dimë një tufë fëmijësh të ngujuar. Po. Që për ne është absurde. Është absurde, po është absurde se si mundet, domthonë, në, në këtë lloj kohe të kemi po po të lexosh Prillin e thyer e kupton, domthonë, mm. është ë mm. ka një tregim edhe Ernest Koliqi pikërisht për këtë gjë që vjen një mësues nga nga nga nga Italia me idenë që nuk do të futet në gjakmarrje dhe se si ai mekanizmi e çon drejt pikës që Ai detyrimisht e ndjen veten të mm. të hakmerret, mm -hmm. sepse duhet të jetosh atje për ta kuptuar se çfarë fuqie të madhe ka ka ka dhe ky lloj mekanizmi. Vendos për njerëz, po. Sepse po mund të jetosh atje duke e shpërfillur këtë, po të kanë shpërfillur ty si njeri, domethënë dhe raporti i dinjitetit dhe autoritetit të njeriut në një zonë të tillë ka qenë i varur pikërisht nga këto lloj qëndrime, dhe ti s'mund t'ia kthesh përgjigje nga një qytet krejt tjetër ose një qytet tjetër. Sigurisht, sigurisht. Mjeshtria e Kadaresë është se e ka e ka sjellë këtë edhe e ka edhe domethënë Ë, ky në mënyrë të çuditshme është bërë film nga, nga brazilianët. Po. Prapa diellit. Si për të thënë prapa diellit, si për të thënë që ky ky koncept i hakmarrjes. Mm -hmm. Nuk është thjesht shqiptar. I, i kanunit, domethënë kanuni e thekson atë dhe duket sikur e zyrtarizon. Por raporti i hakmarrjes në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër është i përbotshëm. Ai ai ajo pesha e gjakut e shpërfill vdekjen. Arrin ta shpërfillë vdekjen. Do për shumë të rinj kur po po të fillojnë ta lexojnë, se ndoshta më të moshuarit e kanë parasysh atë lloj se ç'bën krenaria. I duket e habitshme se si mund të shkosh dhe si si je i detyruar të shkosh drejt atij rrugëtimi, mm. mm. Ë në fakt këto janë pikëpyetje shumë të mëdha, domethënë dhe unë mendoj Kadareja e ka ngritur, po për mua më shumë se çdo gjë tjetër, se çdo pyetje tjetër. Edhe e ardhur mirë stilistikisht është pikërisht kjo pyetje. Se këtë e sjell letërsia, domethënë të bën këtë të sjell një pyetje se cila është jeta që vlen të jetohet. Kjo nuk vlen vetëm për këtë që është në gjakmarrje. Mm. Kjo është një pyetje që duhet ta bëjmë gjithë vetes, domethënë kudo qofshim ne, në qytet të madh apo në një fshat me 10 banorë, në gjithandej kjo pyetje duhet duhet bërë. Problemi është a kemi fuqi të kthejmë përgjigje? Mm. A e gjejmë dot përgjigjen e duhur? Kadareja ka dhënë një version që të thotë se jepi kuptim jetës tënde, po pra, jepi kuptim jetës tënde. Me ëndërr, me me dashuri, të shikosh, të gjykosh, me gjykim, të dashurosh, me sy të ëndërrosh, ëh. Po. Janë ky është ku ku ku dallohet njeriu nga imagjinata. A imagjinojnë kafshët jo, nga nga guximi. Imagjinojnë pak. Nuk kam pyetur asnjë nga ato dhe nuk më ka thënë asgjë. Mirë, unë dua të të falenderoj edhe për uh... Mos më thuaj që mbaroi ora kaq shpejt. Jo, po, po deshe ti mund të vazhdojmë. Ai çfarë do çfarë do të thuash? Ja, do të Ja, ja, do të rrim, do të rrim për këngën e ditës. Do të diskutojmë jo, jo. Do tani do i lë vendin se ia zura. Jeri. Okej, okay, ishte Prilli i thyer miq të dashur në klubin e mëngjesit me Agim Baçin. Prilli i thyer, sigurisht gjendet në çdo librari, po që ne rekomandojmë për për ta lexuar një nga librat më të rëndësishëm të edhe në dimër edhe në verë. Po, lexohet në çdo muaj. Lexohet fare mirë në korrik edhe pse s'është prill. Mirë, kthehemi pas pak te klubi i mëngjesit, kemi faleminderit. Kemi më shumë mbas pak Tani, um, kujdes për këtë, sepse është detyra juaj që ta zbuloni ekzakt se çfarë po dëgjojmë këtu.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 Atëherë djem dhe vajza, Luan Jerida Sakaj Mirë mëngjes të gjithëve Altin Sulaj Hello Olta Reka Mirë mëngjesi Dhe ju në 069 20 70 222 Atëherë, katër pyetje. Katër pyetje. Mhm. Mm në klubin e mëngjesit për uh, katër fjalë që nisin me gërmën H. H. Nëse nuk nisin me H, përgjigjet tuaja janë të pasakta. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Jeri. Tam. Lloj sporti që zhvillohet me kuaj. Mhm. Mm Lloj sporti që zhvillohet me kuaj, pyetja e parë për Jerin në klubin e mëngjesit. Tani në pop quiz i drejtohemi Altinit. Po. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Altin, ndodhi shumë e rëndë. Ndodhi shumë e rëndë po. me Zakonisht ka të bëjmë me vdekje, vrasje, mm. shkatërrime. U bë u bë u bë kështu. That's what. Oh, okay. Do fjalë pra. Pyetja e tretë ka të bëjmë me Olta Rekën. Pyetja oh, numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Diçka e palejueshme, gjë e ndaluar. Diçka që nuk është fituar me punë e me djersë. Mhm. Mm Diçka e palejueshme. Mhm. Mm Gjë e ndaluar. Diçka që nuk është fituar me punë e me djersë. Okej? Okay? Okej. Okay. Nuk është e vështirë. Okay. Me pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Qëndrim a zakon i veçantë që ka një njeri? Shprehi e keqe apo ves? Mhm. Mm një shprehi e keqe, një ves Një zakon i veçantë që ka një njeri. Dakor. Me h. Hm? Mhm. Çdo kal i kuq. Oh, e ka një. Ja. Pyetja numër 1 ishte pra një lloj sporti që zhvillohet me kuaj, pyetja numër 2 një ndodhi shumë e rëndë. Pyetja numër 3, diçka e palejueshme e ndaluar, diçka që nuk është fituar me punë e me djersë dhe e katërta, qëndrim a zakon i veçantë që ka një njeri një shprehi e keqe apo një ves. Mm -hmm. Kto janë uh, Tetë e pesëdhjetë e dy minuta ju jeni me Club FM në 100.4 Mirëmëngjesi të gjithëve plazh të mbarë Plazh të mbarë të shërë Bëfshi qejf Bëfshi qejf edhe Rinën do ta çojmë me... në kinema Pasi ka gjetur e para këngën e ditës mm -hmm. 093 për numrin fiton 2 bileta për në Cineplexx Bravo, Bravo. Bravo i qoftë Ej dua ta përsëris pak uh, Ky është tingulli misterioz që kemi për momentin Nuk është numërimi i parave Si fillim. Si fillim. Çfarë po dëgjojmë atje? Po ju themi diçka, është e regjistruar në vendngjarje, nuk është e manipuluar apo me efekte zanore etj etj si këto. Nuk është e prodhuar me kompjuter, pra është thjesht e regjistruar në vendngjarje, është. Mm -hmm. Është Tingulli siç dëgohet. Okej. Okay. Gavi? E vështirë. Mhm. Mm Atëherë le të bëjmë përgjigjet e pop quizit. Kemi pop quizin tonë që fillon me H. H. Pyetja nr. 1 për ty Jeri. Ta them. Po. Një lloj sporti që zhvillohet me kuaj. Hipizëm. Hipizëm. Bravo, bravo, bravo. Faleminderit, faleminderit. Hipizmi, ë, uh, ishte shumë e vështirë. E dyta është për Altinin, Altin, ndodhi shumë e rëndë. Ta them. Po. Hata. Hata. Bravo. Hata, një hata ndodhi hataja. Ndodhi hataja vetë për të. Pyetja e Oltës sigurisht po, po. e qëlluar. Pyetja e Oltës. Olta është diçka që nuk është fituar me punë, me djersë. Haram, bra, haram, bravo. Saktë, bravo. Sa mikrofonin, bravo. Dhe pyetja numër 4 është Qëndrim a zakon i veçantë që ka një njeri, një shprehi e keqe apo një ves. Huq. Një huq. Një huq e, po. Mm, Olta fituese është Gledisa. Fitoi një kurs fotografie te Art Center Tirana. Gledisa. Halal i qoftë, ne jemi të. E ke halal Gledisa, po. Nuk ishte haram. Kishim kështu pra. Tara tara ta tam. E po në lidhje me zërin Olta. Çfarë kanë thënë? A e kanë gjet. E mirë, ja. E mirë Olta. Olta Gixhari më thon. Ja. Ja. Eni Çobani. Ja. Lindita Nikolla. Është Lindita jo, jo. Nikolla? Jo. Iva Tiço. Jo, do të thënë është Majlinda Bregu. Emi mama. Mimoza Ahmeti. Jo, jo. Pusho Altin. Mbarova Olta. Po mbarova. Po okay. do të thënë është tërhequr nga skena, do të thënë ka është tërhequr nga skena, ka vite të paktën, ëh. Oh, ose shohim më po. shpesh duhet. Nuk e shohim më shpesh. Mhm. Mm Mund ta shohim në një debat në Po, është artiste apo jo? Artiste këngëtare. Këngëtare, po. E dëgjojmë edhe një herë? Po, patjetër. Nëse nuk e shikon si një ndihmesë, si një kënaqësi personale, si një komunikim, si një kolektivitet, mbylle Instagramin dhe je i lirë dhe nuk të ndjek asnjeri. Mos i kanë marrë lokalin kësaj këtë javë? Po, është folur, është folur këtë javë. Po. Po bra, po. Se ç'është bërë një kështu që po shikojmë në gazetë. Nuk e di, nuk e kam. Po ja, e kam këtu. Se ka vite do. Është në gazetë, domethënë. Ne jemi rrit me lokalin. Ta dy, ta lokal, po, është. Ke pirë kafe po, shpesh. Mm. Okej, mirë. Mm. Ehm, a mund të bëjmë do kemi një do kemi një pyetje, do kemi një quiz me seri po. E lëm për për mbasorën, më jemi. Okej. Jemi vonë, po. Mirë, falem. Oh, ti u mërzite shumë ti. Telekom, rjeti që na bashkon në Evropë, i pari me 4G në Shqipëri. Të gjithë kemi nevojat dhe dëshirat tona. Bashkëshorti dhe vajza ime adhurojnë teknologjinë. Motra ime do të martohet. Unë dua vetëm një gjë, pushime. Dhe dëshirat tuaja bëhen realitet. Kredia Express, aprovim i shpejtë dhe pa kolateral deri në 1 milion lekë. Tani me normë interesi 6.5%. Societe Generale Albania. Së bashku, forcojmë shpirtin e skuadrës. Ora 9:01 minutë. And now the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Përshëndetje ju njoh me lajmet shkurt në Club FM dhe Club TV. Kuvendi miratoi një sërë ligjesh të rëndësishme, ndër të cilat ishte Marrëveshja me SHBA-në për kontrollin e lëndëve narkotike dhe zbatimin e ligjit. Marrëveshja u votua me nëntëdhjetë e dy vota pro pas diskutimeve të gjata dhe akuzave mes palëve për luftën ndaj krimit në vend. Gjatë diskutimit, kryeministri Rama tha se lufta ndaj krimit është e pakthyeshme. Ndërkohë ministri i Brendshëm Saimir Tahiri i bëri thirrje opozitës të caktojë një komision për monitorimin e punës së Policisë së Shtetit dhe të partnerëve italianë të Guardia di Finanzas, të cilët po bashkëpunojnë me policinë për zbulimin dhe asgjësimin e bimëve narkotike në të gjithë Shqipërinë. Tahiri tha se deri më tani janë asgjësuar dyqind e gjashtëdhjetë mijë rrënjë kanabis në të gjithë vendin. Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri në fjalën e tij në Kuvend teksa diskutohej marrëveshja me KFV-në për sektorin e energjisë elektrike, tha se ky sektor po kthehet në kontribues në ekonominë shqiptare. Më tej Gjiknuri tha se opozita duhet të jepte shenja bashkëpunimi dhe jo të akuzonte qeverinë. Sipas ministrit, PD të gjitha dështimet në sektorin energjetik ia faturonte taksapaguesve shqiptarë. Integrimi i komunitetit serb nga komunat veriore në institucionet e Kosovës nuk është proces i lehtë, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa. Gjatë një diskutimi lidhur me dialogun Prishtinë-Beograd për dhe pozicionin që po mbajnë përfaqësuesit serbë nga Kosova në tavolinën e bisedimeve, Mustafa ka thënë se ata janë pjesë e delegacionit të Kosovës. Mbretëria e Bashkuar duhet të qëndrojë në Bashkimin Evropian në mënyrë që të vazhdojë të ketë ndikim në skenën botërore.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 Sot është e premte muzikën e zgjidhni ju prag fundjavë. Urojmë që të keni bërë plane të bukura për të kaluar mirë edhe larg asaj vapës mbytëse të kryeqytetit. Juve që jeni në Tiranë. Vajzat Më në fund. Jo, Altini, mos fol në emër të vajzave. Mos fol në emër të vajzave, Altin, lëri vajzat të flasin për vajzat. Okej, dakor, po të rri qetë. Po, si kam të flasësh për vajzat? Doing it for themselves. Mhm. Po shikoj një histori nga këto të çuditshme që vijnë nga jashtë. Mm. Mm. Keni parasysh atë ndjesinë uh, ndonjëherë është ajo ndjesia e frikës Kur je në dhomën e gjumit sikur ke dikë poshtë krevatit, kur je i, po, vogël sidomos. Po, po. Imagjino të kesh këtë fytyrë poshtë krevatit deri. Oj oj oj. Po. Sa i tmerrshëm. Është uh, një Jason Hubbard, uh, një zotri i cili është i frikshëm, me thënë drejtën nga portreti. I frikshëm është pak të thuash. Po, poshtë krevatit tim nuk e zë këtë, se s'kam. Ka ndenjur në shtëpinë e ca njerëzve poshtë krevatit për 5 ditë e për 5 net me radhë wow. derisa është zbuluar. Po, ka ndodhur në maj, por vetëm tani po bëhet publike sipas uh, policisë, e cila e ka akuzuar zotin uh, Jason Hubbard. Ky zotria nga New Jersey ka shfrytëzuar momentin kur njëri nga Banorët e shtëpisë ka dalë për të derdhur plehrat dhe ky ka hyrë me shpejtësi tek tek shtëpia, me derën që ishte e hapur mm -hmm. dhe është ngjitur në një dhomë gjumi në katin e dytë. Aty ka jetuar 5 ditë derisa dikush nga banorët e ka dëgjuar. E, e bukura ishte që ky 5 vjet më parë ka mm -hmm. qenë i dashuri i vajzës Aha. Së këtyre. Ah, po e njihte Kështu që ky e Krishtina njihte atëherë, po. shtëpinë, e dinte Njihte dhe krevatin ë, vjet. E njihte, po, me sa duket po, ka qenë mbi të, tani ishte Dhe se nën të. qenë poshtë, po, pra, i Po. vjet. Dhe ë, dhe këta nuk e dinin, ai ndarja ishte prej kohësh, pra 5 vjet më parë Mhm. Dhe dhe ky ndërkohë i bënte gjatë gjithë kohës kështu i fliste natën asaj me zë të ulët. jo, e- e gjëja ishte Ajo- këtu Altin. Ajo ka ikur nga shtëpia A ka ikur? Ajo ka, po ajo ka ikur nga shtëpia, është uh, fejuar me dikë tjetër dhe nuk jeton më atje. Ah. Por ky Po thjesht pse? ishin prindërit Ka e shkuar. saj, prindërit e vëllai, Ky unë pas atje ka dhe pas ky. fiksimin me Dhe ish krevatin. ish dhëndri, domethënë ish i Ka ka shkuar të kujtojë ca kujtime. ish i dashuri i gocës. Ëm deri thonë ata ditën e 5, sepse kështu eh, llogarite tani që janë bërë si të thuash hetime mbi këtë çështje. Por eh, burri dëgjoi një zhurmë, thoshte kjo, që vinte nga nga dhoma e gjumit bosh. Që ishte një gërryerje zorrësh. Po, dhe dhe u ngjit lart, ky kishte marrë ushqim me vete, kishte marrë konserva. A kishte marrë. Edhe Që mos të vdiste fare. Po, edhe mm. djali 28 vjeçar i shtëpisë. E ka ruajtur këtë deri në momentin që ka mbërritur policia që e kanë marrë me vete. Por 5 ditë ky ka jetuar nën shtratin e familjes së ish të dashurës, meqë ishte një shtëpi që e njihte diçka. Dhe akuzohet për një gjë tjetër sepse ka edhe ka si thua shfrytzuar burimet e tyre, në këtë rast elektrikun sepse kishte 4 celularë me vete, O, bo, bo. të cilët i mbante të, Wow. i mbante të karikuar sepse Katër. kishte një, po, kishte një prizë poshtë krevatit që ky e dinte. Edhe aty karikonte telefonat. Herë pas here. Kështu që akuzohet Mirë, edhe mirë, mirë. edhe Mirë fare, për rehat shfrytëzim fare. sh- shërbimesh, po, po. Imagjino. Ta kesh njerin 5 ditë. 5 ditë në shtëpi dhe ti nuk e di. Imagjino Olta, është dikush në shtëpi tani. Sa mirë që kemi shpinë e vogël e kontrollojmë. E kontrollojmë. Po, kjo është kur je me qira? Ke nën kontroll. Se e di çka ke mbi krevat, e di dhe çka ke nën krevat. Po. Mbi e di, po mm. nën. Do të shkoj ta shoh tani. Ai mirë. Shkon në darkë, ka mundsi, ka bërë në tualet. Ka mundsi, ka ka dalë, po kur s'ka pas një. Nga dritarja, që se këto kanë pas kopsht. Mund të ketë pas një kopsht. Prapë shi, ra shi mbrëmë thoshte, ata ata bënë më me dios, ka rënë. Po ka rënë ajo gjë. Jo, më ra shi. Ai ai ai, e mirë mirë. Mm, mm, mm. Atëherë. Mhm. Çfarë këngë kemi tani për të dëgjuar? Edhe kjo është kërkesë muzikore. Kjo kjo është kërkesë muzikore. Këtë këtë tingull nuk na e gjejnë dot. Kam përshtypjen që këtë s'kanë për ta gjet. Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Kosik sa bar. Jo, jo. Mm -mm. Jo. Pistolet minatori. Zhurma e trapanit. Jo. Jo. Çuna dhe goca, keni një dhuratë nga miqtë tanë te Prime Mattress nëse e gjeni çfarë dëgjojmë në këtë tingull. Kthehemi pas pak. Scorpions tani, kërkesë muzikore, wow. Sa, sa bravo. Kush e ka kërkuar këtë? Këtë e ka kërkuar, a, këtë e ka kërkuar, këtë e ka kërkuar. Mos hap, mos hap, mos hap. E ka kërkuar dikush. Lipjani.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 Ditë e premte sot uh, koha për histori të çuditshme, por kjo njëra me me fat të madh shumë. Po pse? Po, si Si ka ndodhur? mundesh, si mundesh Që për kanë shembull ngjarë. që me një rrjedhje gjaku nga hundët të shpëtosh jetët e të dy prindërve të tu. Wow. Se kuptova. Ah, ashtu. Ja pra se çfarë uh, ngjet. Hmm. Crystal Ems e ka emrin një uh, vajza e cila është si të thuash në qendër të këtij tregimi. Tam. Ajo është 14 vjeçare dhe kishte 2 vjet në 2013-ën, 2 vjet më parë, mm -hmm. kishte një rrjedhje gjaku nga hundët e cila nuk po i pushonte dhe ishte përsëritur disa ditë rresht. Mm -hmm. Dhe në momentin që prindërit vendosin ta marrin vajzën e ta çojnë tek mjeku, mm -hmm. sepse thonë duhet parë, sepse nuk i ndalon gjaku nga hundët. Po. Kur kanë shkuar tek mjeku, është vënë re që mjeku ka dalë me diagnozën mm -hmm. që vajza ka ka nevojë që t'i kontrollojmë mëlçinë. Shikojmë se si është nga mëlçia. Po. Dhe kur e kontrollojnë nga mëlçia, Del që që vajza kishte uh, mëlçi apo veshka diçka e tillë, mm. uh, kishte nevojë, është bëhet fjalë kam përshtypjen për një veshkë. Po. Kishte nevojë për një veshkë të re. Mm. Oh. Po. Dhe kjo ishte pse i vinte gjak nga hundët etj etj. Në fund ka dalë që në fakt nuk kishte pasur lidhje. Megjithatë, nga testet doli që ajo kishte nevojë për një veshkë të re. Nuk kishte pasur lidhje me me rrjedhën e gjakut. Mhm. Vjen e para mami, që thotë jam e gatshme t'i jap vajzës veshkën time. Mhm. E fusin në ato kontrolle teste, del që mami ka një tumor të vogël oh, në veshkë. Është keq. Po. Dhe nuk e dinte fare. Dhe nuk e dinte fare. A vjen babi? Po nga një thotë, "Ok, atëherë ta provoj me veshkën time." Mm -hmm. Futet babi për test, babi del që ka gjithashtu një tumor të vogël në veshkë. Po, çfarë skandali. Po. E çuditshme fare. Por uh, por të dy prindërit, për shkak se e bënë këtë test, ata nuk ndjenin asgjë, mm -hmm. sepse uh, sëmundja ishte në fazat shumë fillestare, por ishte aty. Mm -hmm. Këta u kuruan dhe tani janë shumë mirë sepse e kapën në kohë mm. dhe e hoqën. Po, po, e hoqën. Ndërsa Tezja ka dalë një Gjithashtu me Jo, jo, jo. Ah. Tezja, tezja ka dalë mirë. Tezja ka dalë mirë dhe në prill të këtij viti, po. tezja i ka dhuruar veshkën vajzës, ë Kristalit, e cila tani është shumë mirë, është rikthyer në shkollë, ka një prognozë të kënaqshme. Dhe mm -hmm. dhe prindërit janë mirë, e kanë kaluar pra, shumë. Pra, shumë mirë. Bën sebep rrjedhja e gjakut nga hundët. Mm për të zbuluar gjithë këto. Wow. Siç ju thashë, rrjedhja e gjakut nga hundët përfundimisht nuk kishte pasur lidhje me sëmundjen në veshka që kishte vajza, Por që me këtë rast u zbuluan u edhe zbuluan disa sëmundje eh, tjera. U zbuluan të gjitha, domethënë dhe u kuruan të gjitha. Dhe ata thonë që sa mirë mi gocë thanë që të ra gjak nga hundët. Ato ditë nuk u mor vesh se pse i ra gjak nga hundët gocës, por që Është një shifi që dalin rrobë. E veshin gratë apo burrat? Pa dallim. Pa dallim feje, krahine, ideje. Oh. Po. Por unë ju dhashë një ndihmë tjetër, por ju nuk e keni më. Jeri s'ka nevojë. Na një, na jep një herë flet radio. Bravo Jeri. Të fustani një herë ke pikturuar ti apo jo? Se jo, Altini dhe është bluzë, nuk është. Altin po të bie telefoni, thuaj të mos marrin në radio. Alo. Alo, një sekond. Ej, ama thuaj edhe një ndihmë. Nuk jo lejohet ndihma nga shoku Altin. Ai se po e them edhe një herë të fundit. Jo të gjithë mund të kenë një të tillë. Jo të gjithë mund të kenë po. një të tillë. Po është e kushtueshme kjo? Është ne nuk kemi. Nuk e di, të them të drejtën nuk e kam. Është domethënë ideja etnike e një kombi të caktuar? Mm, jo, jo. jo. Nuk është një kështu toga. S'ka nevojë mm. Bërë në qe doni vajza në ua gjetë po. Bravo ju qoftë E gjeti Blendi Ishte një djall i vogël i cili iu shfaq një ditë një politikani mm. në zyrë mm -hmm. Edhe i thotë kam një ofertë për ty Po politikani po thotë fol po dëgjoj thotë ai. Dëgjo thotë unë do të bëj shumë të suksesshëm. Mhm. Mm Do fitosh thotë ai zgjedhjet 12 vjet me radhë. Në qofë se vendos thotë ai Do jesh shumë popullor, do bëhesh kryetar i partisë, do bëhesh kryeministër mm. Patjetër Po, po, po dëgjoj thoshte ky tjetri Kam vetëm një kërkesë për ty, tha Dua tha që të marr shpirtin e gruas tënde, shpirtin e fëmijëve të tu. Këto më takojnë mua, përjetësisht më vonë në ferr. Mhm. Mm e dëgjoi politikani, e tha mirë, tha mirë. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani Ai dini se me Jerin në Klubin e Mëngjesit Sipas disa studimeve, gjysma e lumturisë tuaj është gjenetike. Më pak se 40% vendoset nga ngjarjet e jashtme, juve ju ngelet 12% dhe janë zgjedhjet që bëni ju ato që bëjnë diferencën mes të qenit i lumtur apo jo. Njerëzit e lumtur e kanë kuptuar këtë, prandaj bëjnë çdo ditë shtatë zgjedhje thelbësore. Zgjedhin të ushtrohen fizikisht. Sipas një studimi, ju duhen vetëm shtatë minuta ushtrime fizike në ditë për të qenë të lumtur. Kaq i duhet trupit për të çliruar endorfinën, neurotransmetuesin përgjegjës për lumturinë. Mund të mos e quajnë stërvitje, por njerëzit e lumtur i kushtojnë çdo ditë pak kohë lëvizjes. Zgjedhin të kalojnë kohë jashtë. Vetëm njëzet minuta jashtë shtëpisë rrisin nivelin tuaj të lumturisë. Madje mund të ecni duke kombinuar edhe zgjedhjen e parë. Një ecje e thjeshtë në oborr ose në një park pranë bën diferencën. Zgjedhin të fokusohen tek familja e tyre. Nëse doni të jeni më të lumtur, lërini mosmarrëveshjet mënjanë. Përqendrohuni te prindërit tuaj, fëmijët apo vëllezërit e motrat. Njerëzit e lumtur mundohen të gjejnë disa minuta çdo ditë për të përmirësuar marrëdhëniet familjare. Zgjedhin të gjejnë kohë për miqtë e tyre. Miqtë janë familja që zgjedhim vetë. Pak kohë me ta çdo ditë ndikon në lumturinë tuaj. Ndryshimin e bën edhe një bisedë dhjetë minutëshe në telefon ose një aktivitet me ta. Zgjedhin të gjejnë kuptim në punën që bëjnë. Një pjesë e lumturisë në jetë vjen nga përdorimi i aftësive dhe talenteve tuaja në arritjen e diçkaje. Njerëzit e lumtur mund të mos e kenë gjetur punën e ëndrrave, por nuk dorëzohen para kësaj dhe i vendosin gjërat në perspektivë duke gjetur gëzim në atë që bëjnë. Zgjedhin të kontribuojnë në komunitetin ku jetojnë. Të qenit pjesë e komunitetit ju rrit vetëvlerësimin dhe ju ndihmon të zbuloni kush jeni në të vërtetë. Njerëzit e lumtur gjejnë çdo ditë mënyra për të ndarë diçka me një rreth më të gjerë që nuk përfshin familjen dhe miqtë e afërt. Zgjedhin të flenë mjaftueshëm. Është e vërtetë, mungesa e gjumit dëmton jetën tuaj. Nëse nuk flini mjaftueshëm, jeni të irrituar dhe kjo ndikon në lumturinë tuaj. Njerëzit e lumtur mund të jenë njëlloj të zënë me punë si të gjithë, por ata heqin dorë nga një aktivitet si të parit televizor apo lundrimi në internet vetëm që të flenë shtatë apo tetë orë gjumë çdo ditë. darkonin në një restorant. Mhm. Mm i vjen ushqimi në atë moment dhe burri nis të hajë, ndërsa gruaja i thot I dashur thot përpara se të hash në shtëpi ti gjithmonë lutesh. Mhm. Mm tha po këtu nuk do lutesh? E, i tha ai, po në shtëpi është në shtëpi zemra tha. Këtu shefi di të gatuajë. Janë kuzhinierë profesionista këta. Kështu që mund të ham direkt. Pa lutje. Ëm, ne jemi gati. Goca. Ndodh çdo ditë. Për ta parë këtë gjë, mm. duhet të kthehesh në një drejtim të caktuar. Tani edhe fare tani. Po, e dash. Tani. E, tani për ta parë këtë gjë, do kthehesh në drejtimin e caktuar, merr dhe kitarrën. Ndez dhe një zjarr. Bravo, fillon me P. P D, P D. Bravo, Olta, bravo. Partitë demokratike. P P ja, P ja. P ja, pra, më po ndën pastaj. Është bukur afër kur jeni. E gjeni nga Olta. Po. Bravo Olta, bravo. Ishte një zotëri që i lutej Zotit. E thoshte Zot, Zoti thoshte po. A mund të të bëj një pyetje Zot? Një pyetje. Po, i thoshte Zoti. Zot, i thoshte ai. Sa janë një milion vjet për ty? Mmm, thoshte ai, një milion vjet për mua janë uh, si një sekundë. Wow, thoshte ky burri. O zot, po 1 milion dollarë sa janë për ty? Për mua janë sa një qindarkë, i mm. thot zoti. Wow. Atëherë ky burri thotë, "Të lutem i thot, më jep një qindarkë." Ai zoti thot, "Prit një sekond." Kështu. Mirë. Se po bubullin, po vetëtin. E ka gjetur Brikena atë. Ah, mos ia fut kot. Bravo. Dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Ja ma e pas ka gjetë, a? e ka gjetë mërë ta marsha. Nëse nuk e shikon si një ndihmesë, si një kënaqësi personale, si një uh, komunikim, si një kolektivitet, mbylle Instagramin dhe je i lirë dhe nuk të ndjek asnjëri. Asnjëri. Bravo, bravo. Asnjëri. Bravo. S'ka se si. Këtë rrezik e ka pasur për lokalin kjo, po ka përdor Instagramin. Po edhe një që të ndjek në rrugë. Ka pasur ndjekës kështu. Po edhe një që të ndjek rrugës. Hypën në autobus mbas teje, këta që duhen po, denoncuar. Po, si po. po. Tani s'ke nevojë, këto vetë kërkojnë në një. Tani funksionon dhe policia. Po. S'u vë, s'u vë dot faj as ndjekësve vëlla. Se si të shikojnë gjithë ato foto provokuese, plazhesh, tani nxjerrin vajzat, lloj lloj gjërash. Ai ndjekës është, ai brenda e ka, dhe ti ja ngacmon atë nervin aty, normalisht do të ndjekë ai, çfarë do bëj? Në këtë jam dhëmë, duhet të... Altini do rrëfehesh? Mm, mm. Jo, jo, kam fjallën... Mm. Duhet tregohen më të kujdesshëm gjithë. Pa. Po. Okej. Në fakt edhe ju çunat keni filluar nxirrni foto. Nxjerrim dhe ne foto, po. Duam dhe ne të na ndjekin. Edhe ne njerëz jemi, meqë ra fjala. Se jemi të gjithë kështu. Android. Android. Gjithsesi. Olta, po, u ankua Olta nga çunat. Olta do të bëj uh, do të bëjë motin miq të dashur mbas pak në klubin e mëngjesit. Po, po. Por ndërkohë, ndërkohë ne kemi një tingull misterioz që s'e kanë gjetur. Që po na luan mend. Ky këtu. Unë nuk ndihmoj. Kjo është për një orë dore nga miqtë tanë te Primi moshës. Zhurma e gurëve që kur shkarkohen nga jo, kamioni. Jo, nuk jo. janë ata. Autokombanja kur. Jo, le ta bëjmë 2 orë nga miqtë tanë te Primi. Krisma një pushke, zhurma e kallashit. Jo, jo. Vazhdojnë makinë qepse, vazhdojnë makinë shkrimi. Janë të regjistruara dhe ne nuk merremi me armë. Mm. Grirësja akulli. Regjistrime të sakta të të tingujve të caktuar, ë? Grirësja jo. akulli. Jo. Jo. Jo, nuk është zhurmë peshqish. Jemi në gomisteri, thotë Kriti. Jo, nuk jemi në gomisteri. Mm -hmm. Po kjo mund të ishte, mund të afrohet, është ajo shpërthimi i bombave. Po, po, kjo i afrohet si shumë. E drejtë, e drejtë, është është ajo. E po, s'e kanë gjetë atë. Por jo, mm. jo. Ja, ja, ba, ja, kjo është. Janë dhe ca pëllumba thotë në fluturim, po. Tek pëllumbat Jemi më afër nga të gjitha, me thënë të drejtën. Po tjetër ndihmë uh, mbi këtë nuk jap. Nuk japim dot. Okej, okay, po nuk ka të bëjë me me, me gomisterin. Jo as makinat. Jo, nuk është mekanike. Kjo është ideja. Kthehemi pas pak. Klubi i mëngjesit ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Ej Ej Zonjushe A do të na japësh pak Ajde pra Olta se për ty fituesit bazë përgjigjet e sakta dhe emrat e fituesve tani me Olta Rekën. Faleminderit Blendi. Perëndimi ka thënë Petro dhe fiton dy bileta për në Cineplexx. Bravo, bravo Petro. Bravo Petro. Uniforma thot Henry. Imagjino, imagjinoni goca se sa ngushtë u zumë neve kur juve pyetët ndodh ditën apo natën. Perëndimi. Si ça ti thoni tani? Vazhdojmë. Mm. Uniforma ka thën Henry fiton dy bileta për në Cineplex. Ndërkohë që më thon zhurma e harabelave. Kuaj Zhurma e Harabelave është e ja. saktë Jo, e pasaktë E pasaktë Kuaj që vrapojnë Zhurma ja, ja. e dallëndysheve Një gomë makine që çahet në ecje Ja Të... Ti Altini ngatërron me këta Ngritja e laraskave në fluturim Altini, Altini mendonte se ishte Ishte, si tu ashtë çelësi uh, Hidrauliki po. i këtyre zotërinjve gomist. Kurse ne po kërkojmë këtë. Tjetër gjë. Tjetër gjë. Pak si e tërbuar ky tingull. Tani uh, përplasje krahësh më kanë thënë, por nuk kanë përcaktuar llojin. Llojin e krahëve. Por më kanë thënë përplasje krahësh të shpendëve. Është përplasje krahësh shpendësh. Lloj. Lloj. Lloj, po, çfarë lloj shpendi është? Okej, mirë, e, e quajmë kështu. Çfarë shpendi është ky? Është një shpend që po rreh krahët, nuk është një pëllumb. Mm -mm. Nuk është një harabel. Nuk, nuk është një dallëndyshe. Afërmendsh nuk është një dallëndyshe, ke dëgjuar ndonjëherë? Jo. Vetëm po të ishte një dallëndyshe gjigande. Po pata është? Jo. Jo. Po rosë. Jo. Shumë i mhm. thjeshtë. Shumë i thjeshtë. Shqiponj. Wow. Jo, jo. jo. Po pse kaq larg Xhana? E kemi e kemi regjistruar me shpend të parrezikshëm. Shpend në fakt që më kot përpiqen të fluturojnë. Pulë ba. Bën sikur. Ta themi. E një pule. E kanë gjetur pra. Bravo Eda. Oh, oh, oh, oh, Bravo Pula. 4 4 4. Fiton celularin e Oltës. Fiton një orë nga primi muaj. Bravo Eda. Wow. Të lumtë. Ishte një mënyrë për të dhënë një orë kështu me zor. Mund ta kishim mbajtur vetë atë orë. Ne do të kthehemi të premten në klubin e mëngjesit. Ah, më fal, uh, të premten. Premte sot. Sot është e premte të po, hënën jemi për. Po, mos më bëj më ashtu tash. Me ty e kam. Shkoni në plazh se duhet të qetësoni pak trurin. Po. Ta lani pak trurin. Mbani kokën në ujë. Vetëm kokën. Olta. Qetësi Olta. Po e mbyll me këtë tingull për ty. Faleminderit. Ciao. Fundjavë të bukur, mirupafshim.